Pars sexagesima quinta Vulgate Clementine Hec transcriptio a Societate Libri Voce Facta Bono Publico Usui Est Psalmus quadragesimus Infinem Psalmus ipsi David Beatus qui intelligit super egenum et pauperem In die mala liberabit eum Dominus Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terra et non tradat eum in animam corum eius Dominus open ferat illi super lectum dolori seius universum stratum eius versasti in infirmitate eius ego dixi domine miserere mei sana anima meam quia peccavi tibi inimici mei digserunt mal amici quando morietur et peribit nomen eius et si ingrediebatur ut videret vana loquebatur Coreius congregavit iniquitatem sibi et gradiebatur foras et loquebatur in idipsum adversum me susurrabant omnes inimici mei adversum me cogitabant mal amici verbum iniquum constituerunt adversum me non quid qui dormit non adiciet ut resurgat et enim homo pacis mei in quo speravi qui edebat panes meos magnificavit super me supplantationem. Tu autem Domine miserere mei et resuscita me et retribua meis in hoc cognovi quoniam voluisti me quoniam non gaudebit inimicus meus super me me autem propter innocentiam suscepisti et confirmasti me in conspectu tuo in aeternum. Benedictus Dominus Deus Israel a seculo et usque in seculum. Fiat, fiat. Psalmus quadragesimus primus. In finem intellectus filiis core. Quem ad bonum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te deus sitivit anima mea ad deum fortem vivum quando veniam et apparebo ante faciem dei fuerunt mihi lacrime meae panes die ac nocte dum dicitur mihi quotidie ubi est deus tuus hac recordatus sum et effudi in me anima meam quoniam transibo in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei in voce exultationis et confessionis sonus epulantis quare tristis es anima mea et quare conturbas me spera in Deo quoniam aduc confitebor illi salutare vultus mei et deus meus ad me ipsum anima mea conturbata est propterea memor ero tui de terra iordanis et hermonim a monte modico abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum omnia excelsa tua et fluctus tui super me transi erunt. In die mandavit Dominus misericordiam suam, et nocte canticum eius, aput me, o ratio Deo vitae me. Dicam Deo, susceptor meus es, quare oblitus es mei, et quare contristatus meus, in cedo dum affligit me inimicus dum confringuntur ossa mea ex brobra verunt mihi qui tribulant me inimici mei dum dicunt mihi per singulos dies ubi est deus tuus quare tristis es anima mea et quare conturbas me spera in deo quoniam aduc confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Psalmus quadragesimus secundus, Psalmus David. Iudica me Deus, et discerne causa meam de gente non sancta. Abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis incedo dum affligit me inimicus emitte lucem tuam et veritatem tuam ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua et introibo ad altare dei ad deum qui laetificat juventutem meam confitebor tibi in citara Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me, spera in Deo quoniam aduc confite borilli, salutare vultus mei et Deus meus. Psalmus quadragesimus tertius In finem, filiis core ad intellectum, Deus auribus nostris audivimus, patres nostri ad nuncia verunt nobis opus quod operatus es in diebus eorum et in diebus antiquis manus tua gentes disperdidit et plantasti eos afflixisti populos et expulisti eos nec enim in gladio suo possederunt terram et brachium eorum non salvavit eos sed dextra tua et brachium tuum et illuminatio vultus tui quoniam complacuisti in eis tu es ipse rex meus et deus meus qui mandas salutes iacob in te inimicos nostros ventilabimus cornu et in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis non enim in arco meo sperabo et gladius meus non salvabit me salvasti enim nos de affligentibus nos et odientes nos confudisti in deo laudabimur tota die et in nomine tuo confitebimur in saeculum nunc autem repulisti et confudisti nos et non egredieris deus in virtutibus nostris avertisti nos retrorsum post inimicos nostros et qui oderunt nos diripiebant sibi dedisti nos tanquam oves et scarum et ingentibus dispersisti nos vendidisti populum tuum sine pretio et non fuit multitudo in commutationibus eorum posuisti nos obrobrium vicinis nostris subsannationem et derisum his qui sunt in circuitu nostro posuisti nos in similitudinem gentibus commotionem capitis in populis tota die vere cundia mea contra me est, et confusio faciei me cooperuit me. A voce exbrobrantis et abloquentis, a facie inimici et persequentis. Hec omnia venerunt super nos, nec obliti sumus te, et inique non egimus in testamento tuo et non recessit retro cor nostrum et declinasti semitas nostras a via tua quoniam humiliasti nos in loco afflictionis et cooperuit nos umbra mortis si obliti sumus nomen dei nostri et si expandimus manus nostras ad deum alienum non ne deus requiret ista ipse enim novit abscondit accordis coniam propter te mortificamur tota die estimati sumus sic ut oves occisionis exurge quare obdormis domine exurge et ne repella in finem quare faciem tuam avertis oblivisceris in opie nostre et tribulationis nostre quoniam humiliata est in pulvere anima nostra et conglutinatus est in terra venter noster exurge domine adiuva nos et redime nos propter nomen tuum psalmus quadragesimus quartus in finem pro iis qui commuta buntur filiis core ad intellectum canticum pro dilecto di eructavit cor meum verbum bonum dico ego opera mea regi lingua mea calamus scribe velociter scribentis speciosus forma prae filii hominum diffusa est gratia in labiis tuis propteria benedixit te deus in aeternum accingere gladio tuo super femur tuum potentissime specie tua et pulcritudine tua intende prospere procede et regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam et deducet te mirabiliter destra tua sagitte tue acute populi sub te cadent in corda inimicorum regis sedes tua deus in saeculum saeculi virga directionis virga regni tui dilexisti justitiam et odisti iniquitatem proteria unxit te deus deus tuus oleo laetitiae pre consortibus tuis mirra et gutta et casia a vestimentis tuis a domibus eburneis ex quibu delecta verunt te filie regum in honore tuo astiti regina ad extris tuis in de aurato circundata varietate audi filia et vide et inclina aurem tuam et oblivisere populum tuum et domum patris tui et concupiscet rex decorem tuum quoniam ipse est dominus deus tuus et adorabunt eum et filiae tyri in muneribus vultum tuum de precabuntur omnes divites plebis omnis gloria eius filiae regis abintus in fibris aureis circum amicta varietatibus adducentur regi virgines posteam proxime eius afferentur tibi afferentur in laetitia et exultatione adducentur in templum regis pro patribus tuis nati sunt tibi filii constitues eos principes super omnem terram memore serunt nominis tui in omni generatione et generationem Propteria populi confitebunt tibi in aeternum et in saeculum saeculi. Psalmus quadragesimus quintus. In finem filii score pro arcanis. Psalmus. Deus noster refugium et virtus, adiutor in tribulationibus quae invenerunt nos nimis propterea non timebimus dum turbabitur terra et transferentur montes in cor maris sono erunt et turbate sunt aquae eorum conturbati sunt montes in fortitudine eius fluminis impetus laetificat civitatem dei sanctificavit tabernaculum suum altissimus Deus in medio eius non commovebitur. Adiuvabit eam Deus mane di luculo. Conturbate sunt gentes et inclinata sunt regna. Dedit vocem suam, mota est terra. Dominus virtutum nobiscum, susceptor noster Deus Iacob. Venite et videte opera Domini quae posuit prodigia super terram auferens bella usque ad finem terre arcum conteret et confringet arma et scuta comburet igni vacate et videte quoniam ego sum deus exaltabor in gentibus et exaltabor in terra dominus virtutum nobiscum susceptor noster Deus Iacob. Psalmus quadragesimus sextus, in finem pro filiis core, psalmus. Omnes gentes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis, quoniam Dominus excelsus terribilis, rex magnus super omnem terram. Subiecit populos nobis, et agentes sub pedibus nostris et legit nobis hereditatem suam speciem Jacob quam dilexit ascendit deus in jubilo et dominus in voce tube psalite deo nostro psalite psalite regi nostro psalite quoniam rex omnis terre deus psalite sapienter regnabit deus super gentes deus sedet super sedem sanctam suam principes populorum congregati sunt cum deo abraham quoniam di fortes terre vehementer elevati sunt psalmus quadragesimus septimus psalmus cantici filiis core Secunda Sabbati. Magnus Dominus et laudabilis nimis in civitate Dei nostri in monte sancto eius fundatur exultatione universae terra mons Sion latera aquilonis civitas regis magni Deus in dominibus eius cognoscetur cum suscipie Quoniam ecce reges terre congregati sunt, convenerunt in unum, ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati sunt, commoti sunt. Tremor aprenditeos, ibi dolores ut parturientis, in spiritu vehementi conteres naves tarsis sic ut audivimus sic vidimus in civitate domini virtutum in civitate dei nostri deus fundavit eam in aeternum suscepimus deus misericordiam tuam in medio templi tui secundum nomen tuum deus sic et laus tua in fine terrae justitia plena est dextra tua laetetur mons sion et exultent filia iude propter iudicia tua domine circundate sion et complectimini eam narrate in turribus eius ponite corda vestra in virtute eius et distribuite domo eius ut ena retis in progenie altera quoniam hic est deus deus noster in aeternum et in saeculum saeculi ipse reget nos in saecula psalmus quadragesimus octavus infinem filii score psalmus audite HEC omnes gentes auribus percipite omnes qui habitatis orbem quique terrigene et filii hominum, simul in unum dives et pauper. Os meum loquetur sapientiam, et meditatio cordis mei prudentiam. Inclinabo in parabolam aurem meam, aperiam in psalterio propositionem meam. Cur timebo in die mala, iniquitas calcanei mei circundabit me, qui confidunt in virtute sua et in multitudine divitiarum suarum gloriantur frater non redimit redimet homo non dabit deo placationem suam et pretium redemptionis animae suae et laborabit in aeternum et vivet ad hoc in finem non videbit in territum cum viderit sapientes morientes simul incipiens et stultus peribunt et relinquent alienis divitias suas et sepulcra eorum domus illorum in aeternum tabernacula eorum in progenie et progenie vocaverunt nomina sua in terris suis et homo cum in honore esset non intellexit, comparatus est iumentis incipientibus, et similis factus est illis. Hec via illorum scandalum ipsis, et postea in ore suo complacebunt. Sicut oves in inferno positi sunt, mors de pace teos et domina buntur eorum iusti in matutino et auxilium eorum veterascet in inferno a gloria eorum veruntamen deus redimet animam meam de manu inferi cum acceperit me ne timueris cum dives factus fuerit homo et cum multiplicata fuerit gloria domus eius quoniam cum interierit non sumet omnia neque descendet cum eo gloria eius quia anima eius in vita ipsius benedicetur confitebitur tibi cum benefaceris ei intruibit usque in progenies patrum suorum et usque in aeternum non videbit lumen homo cum in honore esset non intellexit comparatus est iumentis insipientibus et similis factus est illis psalmus quadragesimus nonus psalmus asaph Deus deorum dominus locutus est et vocavit terram a soli sortu utsque ad occasum ex sion species decoris eius deus manifeste veniet deus noster et non silebit ignis in conspectu eius exardescet et in circuitu eius tempestas valida advocabit celum de sursum et terram discernere populum suum congregate illi sanctos eius, qui ordinant testamentum meius super sacrificia et annunciabunt celi justitia meius quoniam deus iudex est audi populus meus et loquar israel et testificabor tibi Deus Deus tuus ego sum non in sacrificiis tuis arguante holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper non accipiam de domo tua vitulos neque de gregibus tuis circos quoniam me sunt omnes fere silvarum iumenta in montibus et boves coniovi omnia volatilia celi et pulcritudo agri me cum est si esuriero non dicam tibi meus est enim orbis terre et plenitudo eius quid mandu cabo carnes taurorum aut sanguinem hircorum potabo immola deo sacrificium laudis et redde altissimo vota tua et invoca me in die tribulationis eruam te et honorificabis me peccatori autem dixit deus quare tu enarras justitias meas et assumis testamentum meum per os tuum tu vero odisti disciplinam et proiecisti sermones meos retrorsum si videbas furem currebas cum eo e cum adulteris portionem tuam ponebas os tuum abundavit malitia et lingua tua concinnabat dolos sedens adversus fratrem tuum loquebaris et adversus filium matris tue ponebas scandalum haec fecisti et tacui existi masti inique quod ero tui similis arguam te estatuam contra facien tuam intelligite hac qui oblivi simini deum ne quando rapiat et non sit qui eripiat sacrificium laudis honorificabit me et illic iter quo ostendam illi salutare dei psalmus quinquagesimus In finem Psalmus David convenit ad eum Nathan profeta quando intravit ad Bethsabe Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitate meam Amplius lava me ab iniquitate mea et a peccato meo munda me quoniam iniquitatem meam ego cognosco et peccatum meum contra me est semper tibi soli peccavi et malum coram te feci ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea ecce enim veritatem dile existi incerta et occulta sapientiae tue manifestasti imici asperges me hus sopo et mundabor lavabis me et super nivem de albabor auditui meo dabis gaudium et laetitiam et exultabunt ossa humiliata averte faciem tuam a peccatis meis et omnes iniquitates meas dele cor mundum crea in me deus et spiritum rectum innova in visceribus meis ne proicias me a facie tua et spiritum sanctum tuum ne auferas a me redde mihi laetitiam salutaris tui spiritu principali confirma me docebo iniquos vias tuas et impi ad te convertentur libera me de sanguinibus deus deus salutis me et exultabit lingua mea justitiam tuam domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam quonem si voluisses sacrificium dedissem utique holocaustis non delectaberis sacrificium deo spiritus contribulatus cor contritum et humiliatum deus non despicies benigne fac domine in bona voluntate tua sion ut edificentur muri Hierusalem tunc acceptabis sacrificium justitiae oblationes et holocausta tunc imponent super altare tuum vitulos psalmus quinquagesimus primus in finem intellectus david cum venit doeg idumeus et nuntiavit sauli venit david in domum achimelech quid gloriaris in malitia qui potens es in iniquitate tota die in iustitiam cogitavit lingua tua sic ut novacula acuta fecisti dolum dile existi malitiam super benignitatem iniquitatem magis quam loqui equitatem dile existi omnia verba precipitationis lingua dolosa propterea deus destruet te infinem et vellet te et emigrabit te de tabernaculo tuo et radicem tuam de terra viventium videbunt iusti et timebunt et supereum ridebunt et dicent ecce homo qui non posuit deum adiutorem suum sed speravit in multitudine divitiarum suarum et praevaluit in vanitate sua ego autem sicut oliva fructifera in domo dei speravi in misericordia dei in aeternum et in saeculum saeculi confitebor tibi in saeculum quia fecisti et expectabo nomen tuum quoniam bonum est in conspectu santorum tuorum. Psalmus quinquagesimus secundus. In finem pro maelet intelligentie David, dixit insipiens in corde suo, non est Deus. Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in iniquitatibus, non est qui faciat bonum. Deus de celo prospexit super filios hominum ut videat si est intelligens aut requirens deum omnes declina verunt simul inutiles facti sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum non scient omnes qui operantur iniquitatem qui devorant plebem meam ut cibum panis deum non invocaverunt illic trepidaverunt timore ubi non erat timor quoniam deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent confusi sunt quoniam deus sprevit eos quis dabit ex sion salutare israel cum converterit Deus captivitatem plebis suae, exultabit Iacob et lethabitur Israel. Psalmus quinquagesimus tertius. In finem in carminibus intellectus David cum venissent Ziphai et digsissent ad Saul Nonne David asconditus est apud nos Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua judica me. Deus exaudi orationem meam, auribus percipe verba oris mei, quoniam alieni insurexerunt adversum me, et fortes quaesierunt anima meam, et non proposuerunt Deum ante conspectum suum ecce enim Deus adiuvat me, et Dominus susceptor est anime me, a verte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos, voluntarie sacrificabo tibi, et confitebor nomini tuo domine, quoniam bonum est, quoniam ex omni tribulatione eripuisti me, et super inimicos meos despexit oculus meus. Psalmus quinquagesimus quartus In finem in carminibus intellectus David exaudi Deus orationem meam et ne despexeris deprecationem meam intende mihi et exaudi me contristatus sum in exercitatione mea et conturbatus sum a voce inimici et a tribulatione peccatoris quoniam declinaverunt in me iniquitates et in ira molesti erant mihi cor meum conturbatum est in me et formido mortis cecidit super me timor et tremor venerunt super me e contexerunt me tenebre et dixi quis dabit mihi pennas sic ut columbe et volabo et requiescam et elongavi fugiens et mansi in solitudine expectabam eum qui salvo me fecit a pusillanimitate spiritus et tempestate precipita domine divide linguas eorum quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate die ac nocte circundabit eam super muros eius iniquitas et labor in medio eius et injustitia et non defecit de plateis eius usura et dolus quoniam si inimicus meus maledixisset mihi sustinuissem utique et si is qui oderat me super me magna locutus fuisset abscondissem me forsitan abeo. tu vero homo unanimis dux meus et notus meus qui simul mecum dulces capiebas cibos in domo dei ambulavimus cum consensu veniat mors super illos et descendant in infernum viventes quoniam ne quitie in habitaculis eorum in medio eorum ego autem ad deum clamavi et dominus salvabit me vespere et mane et meridie narrabo et annunciabo et exaudiet voce meam redimet in pace animam meam ab his qui a propinquat mihi coniam inter multos erant mecum exaudiet deus et humiliabit illos qui est ante saecula non enim est illis commutatio et non timu erunt deum extendit manum suam in retribuendo contamina verunt testamentum eius divisi sunt ab ira vultus eius et appropinquavit cor illius Moliti sunt sermones eius super oleum et ipsi sunt iacula iacta super dominum curam tuam et ipse te e nutriet non dabit in aeternum fluctuationem iusto tu vero deus deduces eos in puteum interitus viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos ego autem sperabo in te domine psalmus quinquagesimus quintus in finem pro populo qui a sanctis longe factus est David in tituli inscriptionem cum tenuerunt eum allofili in jet Miserere mei Deus quoniam conculcavit me homo tota die impugnans tribulavit me conculcaverunt me inimici mei tota die quoniam multi bellantes adversum me Ab altitudine diei timebo, ego vero in te sperabo. In Deo laudabo sermones meus, in Deo speravi. Non timebo quid faciat mici caro. Tota die verba mea execra bantur adversum me omnes cogitationes eorum in malum, in et abscondent ipsi calcaneum meum observabunt sic ut sostinu erunt anima mea pro nihilo salvos facies illos in ira populos confringes deus vitam meam annuntiavi tibi posuisti lacrimas meas in conspectu tuo sicut et in promissione tua. Tum convertentur inimici mei retrorsum, in quacunque die invocavero te, ecce coniovi quoniam Deus meus es. In Deo laudabo verbum, in Domino laudabo sermonem. In Deo speravi, non timebo quid faciat mici homo in me sunt deus vota tua quae reddam laudationes tibi coniam e ripuisti animam meam de morte et pedes meos de lapsu ut placiam coram deo in lumine viventium psalmus quinquagesimus sextus in finem ne disperdas david in tituli inscriptionem cum fugeret a facie Saul in speluncam. Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea, et in umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat iniquitas. Clamabo ad Deum Altissimum, Deum qui benefecit mici, misit de celo et liberavit me, et liberavit me, dedit in obrobrium conculcantes me misit deus misericordiam suam et veritatem suam et eripuit ANIMAM meam de medio catulorum leonum dormivi conturbatus FILII hominum dentes et orum arma et sagitte et lingua et orum gladius acutus exaltare super cellos Deus, et in omnem terram gloria Tua. Laqueum para averunt peribus meis, et in curva averunt animam meam. Foderunt ante faciem meam foveam, et inciderunt derunt in eam. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo e psalmum dicam, exurge gloria mea, exurge psalterium et citara exurgam di luculo confitebor tibi in populis domine et psalmum dicat tibi in gentibus quonia magnificata est usque ad caelos misericordia tua et usque ad nubes veritas tua exaltare super caelos deus et super omnem terram gloria tua Psalmus quinquagesimus septimus. In finem, ne disperdas. David in tituli inscriptionem. Si vere utique justitiam loquimini, recta judicate filii hominum. Etenim in corde iniquitates operamini, in terra in justitias manus vestre concinnant alienati sunt peccatores a vulva erraverunt ab utero locuti sunt falsa furor illis secundum similitudinem serpentis sic ut aspidis surde et obturantis aures suas quae non exaudiet vocem incantantium et venefici incantantis sapienter deus conteret dentes eorum in ore ipsorum molas leonum confringet dominus ad nihilum devenient tanquam aqua de currens intendit arcum sum donec infirmentur Sigut ut cera quae fluit auferentur super cecidid ignis et non viderunt solem priuscom intelligerent spine vestre ramnum, sicut viventes sic in ira absorbet eos. Let abitur justus cum viderit vindictam, manus suas lavabit in sanguine peccatoris. Et dicet homo, si utique est fructus justo, utique est Deus judicans eos in terra. Salmus quinquagesimus octavus In finem ne disperdas David in tituli inscriptionem quando misit Saul et custo divit domum eius ut eum interficeret Eripe me de inimicis meis Deus meus et ab insurgentibus in me libera me eripe me de operantibus iniquitatem et de viris sanguinum salva me quia ecce ceperunt animam meam irruerunt in me fortes neque iniquitas mea neque peccatum meum domine sine iniquitate cucurri et direxi exurge in occursum meum et vide et tu Domine Deus virtutum, Deus Israel, intende ad visitandas omnes gentes, non misere aris omnibus qui operantur iniquitatem, convertentur ad vesperam, et famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem, ecce loquentur in ore suo, et gladius in labiis eorum, quoniam quis audivit, et tu domine deri debis eos ad nihilum deduces omnes gentes fortitudinem meam ad te custodiam quia deus susceptor meus es deus meus misericordia eius praeveniet me deus ostendet mihi super inimicos meos ne occidas eos ne quando oblivis cantur populi mei disperge illos in virtute tua et depone eos protector meus domine delictum oris eorum sermonem labiorum ipsorum et comprehendantur in superbia sua et de execratione et mendacio annuncia abuntur in consummatione in ira consummationis et non erunt et scient quia deus dominabitur Jacob et finium terre convertentur ad vesperam et famem patientur ut canes et circuibunt civitatem ipsi dispergentur amandu candum si vero non fuerint saturati et murmurabunt ego autem cantabo fortitudinem tuam et exultabo mani misericordiam tuam quia factus est susceptor meus et refugium meum in die tribulationis meae adiutor meus tibi psallam quia deus susceptor meus est deus meus misericordia mea psalmus quinquagesimus nonus in finem pro his qui immuta abuntur in tituli inscriptionem ipsi david in doctrinam cum succendit mesopotamium syrie et sobal et convertit joab et percussit idumeam in valle salinarum duodecim milia deus repulisti in os et destruxisti in os iratus es et misertus es nobis commovisti terram et conturbasti eam sana contritiones eius quia commota est ostendisti populo tuo dura potasti nos vino compunctionis dedisti metuenti buste significati onem ut fugiant a facie arcus ut liberentur dilecti tui. Salvum fac destra tua et exaudi me. Deus locutus est in sancto suo. Letabor et partibor sicimam et convallem tabernaculorum metibor. Meus est Galad et meus est Manasses et Ephraim fortitudo capitis mei. Iuda rex meus Moab olla spei me in idu meam extendam calceamentum meum mici alienigene subditi sunt quis deducet me in civitatem munitam quis deducet me usque in idu meam nonne tu deus qui repulisti nos et non egredieris deus in virtutibus nostris da nobis auxilium de tribulatione quia vana salus hominis in deo faciemus virtutem et ipse ad nihilum deducet tribulantes nos psalmus sexagesimus in finem in hymnis david exaudi deus de precationem meam intende orationi meae a finibus terre ad te clamavi dum anxia tur cor meum in petra exaltasti me dedu existi me quia factus es spes mea turris fortitudinis a facie inimici in habitabo in tabernaculo tuo in saecula protegar in velamento alarum tuarum quoniam tu deus meus exaudisti orationem meam dedisti reditatem timentibus nomen tuum dies super dies regis adicies anno seius usque in diem generationis et generationis permanet in aeternum in conspectu dei misericordiam et veritatem eius quis requiret sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum saeculi ut reddam vota mea de die in die finis partis sexagesime quinte